Historia kronikaren tenorea, aste arte untan zurikin peio etxeberri, egunon? Bai, egunon deneri. Eta gaur, ogoi garen mendean kokatuko gira, horretzapen berezi bat utzi duen gizon bat eta Bai, aipatuko dugu egun mila behatzeun tal, laro goita amazazpiko martxoaren ogoita batian, beraz duela ogoita sei urte susen, beraz, zinburun eh, zendu den gizaki edo eh, gizon bat. Deitzen da, beraz, Mark eh, Legaz zelaia, deitura oso hartzen delarik. Parisen sortu zen, mila bederatzeun eta emezortziko aprilaren emeretzian. Bailan aheman hertsia, atxiki zuen beti euskalegiarekin. po bere familiak uh, Lapordi provintziarekin uh, zituen loturak partikulazki eta Bermeo hiriarekin eh, familiak beraz bazuen eh, lotura, lotura bat ere. Beraita eh, Entreprise Maritime Basque enpresaren burua zen. Familia hortan beraz, agantza munduarekin ahiman azkar bat zuten beraz bai hori da, eh, bere aita jantzaleen eh, munduan, eh, aritu zen, eta partikulazki zen Pierre Miquelon uarteetan bazituen uh, eh, itxasuntzi batzu, eta Mark eh, Legaz, beraz, mila behatzeun eta batian, uh, antropriz maritime bazk enpresa horren burua, uh, bilakatuko da, eta gero ziburun kontserbateri bateri bat ere sortzen du. Eh. Gero, uh, duriz zopike, enpresak, eh, enpresa handiak erotxi duena. Bigarren uh, mundu gerla abiatzen delarik, uh, eta aleman beraz regeraz Frantzia inbaditzen dutelarik, estadu batuetan da, uh, Mark Legaz, eta beraz Europara itzultzen da, uh, integratua da ahmadan, eta kolpatuko da, uh, edo kolpatua izanen da, beraz, uh, gerla juntan. Beste harreman batzua ipatzeko, Mark Legazek, eh, aski goiz landu zituen ere abertzaleekiko harremanak ez? Bai, eh, familian janik eh, ideia abertzaleak eh, deskubrituko ditu nunbait, eh, gaztia delarik. Eta egan behar da, Luis eh, Arana Goiri, beraz, eh, Sabino Arana Goiri famatuaren anaiarekin, elkarrizke eta luzeak, eh, ba, ukantzituela, beraz, Mark eh, Legazek. Eta gero, eh, Espainiol eh, gerla zibilaren testu inguruan, eh, ieslari hainitz kurutzatuko ditu. Eta sorospen batzordea, izeneko elkarte bat, eh, sortzen du ere uh, eh, ieslari horiek eh, laguntzeko. Gero emeki emeki, beraz, uh, bilbide politiko bat jantzartuko da, eta partikulazki mila behatzeun eta lauan, eh, gerlaren denboran, aldizkari nola ejan, satiriko politikoa argitaratuko du, hor dago deitzen dira kasetaritzan nun da ere. Eh, ejan behar da ere, eh, periko bere semia, eh, gaur egun kazetari famatu bat edo aski ezagutu bat dela. Eta bigarren munduko gerlatik landa, politika munduan sartu zen, abertzale eta anarkista gisa? Bai hori da, eh? hain gisa ikusten alda, eh? da partikulazki, jamer da, ipar eskoalegirako autonomia, estatutu bat, proposatu zuela, eh, idatzi zuena, eta, bon, hor, gertakari aski famatu bat jango katzen gira, eh, Jean Echeverrien Txart, bai diputatuari, eh, proposatu zakon, beraz, batzorde konstituzio gilean, eh, orkestea autonomia, estatutu hori, hori gertatu zen, eta biztan etzen gauzatu, eh, beraz, bo, bere ideien gatik, eh, Mark Legaz uh, etzen uh, bada ongi ikusia, eh, eta eh, justiziarekin arazoak ukan zituen, partikulazki, anarkista eta propaganda separatista bultzatzen eh, baitzuen. Uh, behar da ere, azpimahatzeko uh, agirri bidalizakola kritika gutun bat, eta eh, agirri lotura nola ejan onak nahi zituen eh, atxiki, frantses uh, estaduarekin, Eta beraz, uh, eh, Mark Legazek errantzakon uh, edo espero zuen bederen mugimendua mugimendu bat um, garatuko zela edo garatu behartzela ipajaldean eta ag agirelen dakariak zuen uh, ikusten. Gero uh, ondoko amarkadetan, arkeztu da ere Mark gregaz hainbat uh, aldiz hauteskundetara, eta beti ideia abertzale eta progresistak edo anarkistak plazaratuz erraiten alda ere bururatzeko peio azken amarkadetan, ezkerriko abertzaleekin ere aizan dela? Bai hori da, eh, eh, dugu, eh, mila behatzeun eta hori amaseian eh, Euskal Ieslariak eh, susten sustengatu zituela eta hor egualdeko egifusatuak eh, etaren ingurukoak partikulazki eh, urubiltzen direlarik edo etortzen eh, direlarik ipar eh, hor ere laguntzen ditu, Mark Legazek, erran eh, behar da, dibidez, eh, bai honako katedralan e, e, izan diren goxe grebetan ere parte hartu duela, eta azken um, urteetan, krakoen artean, eh, kasetari kronikalari gisa aritzen zen ere bai egin egunkarian, bai batan. Gero Franco hiltzen delarik, berbeotik, berbe hor bildu zen, eta jan hil da mila behat zigun eta laro goita ama zazpian. Hala, eta jan behar da azken uh, gauza simboliko batekin, eh, bukatzen duela bere bilbidea, zenta bere jautsak uh, botatuak izan uh, ziren. Hala, beraz hori uh, duela ogoita sei urte egun. Besterik ez uh, peio, milesker eta eluden aste arte arte? Bai, uh, beraz mil eta ondoko aste hartarte.